bu insonning dunyo va oxiratdagi saodat topishligi bo'ldi bu insonning saodat topishligi dunyo va oxiratda o'zigagina ibodat qilishlik bilangina bo'lardi alloh subhanahu va taolo inson va jinning asli yaratilishligidan bo'lgan maqsadni bayon qilib inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deb o'zining kalomida yod qildi bu ibodat ma'nosini nima ekanligi alloh subhanahu va taolo bu sahih ibodat nimaligini bildirishlikni insonlarning aqliga tashlab qo'ymadi balki payg'ambar jo'natdi mana bu payg'ambar alloh subhanahu va taoloning mu'minlarga juda katta bir minnat marhamati bo'ldi bu oyatda mana bu ne'matini minnat qilib aytyaptiki alloh subhanahu va taolo marhamat qildi mo'minlarga ularning o'zlarini jinsidan payg'ambar jo'natganda ya'ni o'zlarining jinsidan tanlab oldi alloh subhanahu va taolo o'zi marhamat qilib jo'nat odamlar bilan o'zining o'rtasida vosita qilib tanlagan ya'ni o'zining vahiysini yetkazishlikka va ilohiy ta'limni yetkazishlikka vosita qilgan zotlar nabiy va rasul deb arab tilida aytiladi nabiy arab tilida o'zi nabaa kalimasidan olingan bo'lib xabar berishlik ma'nosini bildiradi ya'ni nabiy degan so'z alloh subhanahu va taolo tarafidan insonlarga Allohning xabarini yetkazuvchi zot degani. Istilohdagi ma'nosi nabiy Alloh subhanahu va taolo jo'natgan payg'ambarning shariatini o'zining atrofidagi kishilarga ta'lim beruvchi. Rasul bo'lsa lug'aviy ma'nosi arab tilida jaatil iblu rusulan deyiladi paydarpay tuya kelganligini bildirishlik uchun ya'ni rasul kalimasi alloh subhanahu va taolo jo'natgan kishi bo'lib bu kishi Allohning xabarlarini doim paydarpay qabul qilib yetkazib turuvchi kishi degan ma'noni bildiradi. Istilohda bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zining marhamati bilan insonlarga o'zining shariati bilan jo'natgan kishini aytamiz rasul ya'ni avvalgi shariatning faqat yetkazib qo'yuvchi emas balki alloh subhanahu va taolo tarafidan bashariyat man o'zining bosqichida taraqqiy topgan vaqtida rasulni jo'natdi va aniqroq qilib aytganimizda kitob jo'natdida avvalgi shariatni komil qilib olloh tarafidan jo'natilingan shariatni yetkazgan kishini aytiladi nabiy bo'lsa nabiy bilan rasulning farqi nabiy avvalgi shariatning yetkazuvchi kishi bo'lsa rasul bo'lsa o'zining alloh subhanahu va taolo tarafidan avvalgi shariatni komil qiluvchi shariatni olib keluvchi kishidir yoyinki aniqroq qilib aytganimizda aksar ulamolarning fikrida rasul kitob nozil bo'lgan payg'ambarlar nabiy bo'lsa kitob nozil bo'lmaganu avvalgi kitob nozil bo'lgan payg'ambarning yo'lini ya da'vat qiluvchi ollohning payg'ambaridir bu nubuvvat risolat alloh subhanahu va taoloning xolis bir hech qanday inson tarafidan kasb bo'lmagan marhamatidir risolat biror bir kishi uning aqliy darajasi yoyinki xalqlar o'rtasidagi obro'si yoyinki uning asabiyatini ko'pligi qarindosh urug'larning ko'pligi bilan yoyinki davlati xullas odamlar o'rtasida obro' e'tiborga sabab bo'ladigan narsa bilan qo'lga keltiriladigan narsa emas alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini ichidan o'zi qayerdan tanlab olishligini o'zi biladi tanlab olgan pok insonlardir va alloh subhana va taoloning hukmini yetkazishlikda nihoyatda omonatlik bo'lgan va bu hukmning yetkazishlikda xalqlarning har qanday ozorlariga matonat bilan sabr qilib ollohning omonatini zarracha ko'paytirmasdan ham zarracha ozaytirmasdan ham yetkizgan amin alloh subhanahu va taoloning pok ulug' payg'ambarlaridir shuning uchun nubuvat haqida biz shu fikrimizni qat'iy qilib olishimiz kerakki u payg'ambar degan faqat mutafakkir yo aqli nihoyatda idroklikna kishigina deb tushunib qolmasligimiz kerak payg'ambarning aql idrokining oliy ekanligida va u juda ham mutafakkir ekanligida shak shubha yo'q lekin alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan payg'ambarlar olloh tarafidan bu risolatni o'zlarining ixtiyorlaridan tashqari ollohning marhamati bilan qabul qilib olishganlar alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni o'zlarining xalqlar ichida yashab o'tgan davrdagi eng bir oliy deb e'tibor qilingan narsada yuqori qilib qo'ygan albatta yaxshi e'tiborda bo'lgan narsalardan misol qilib olganimizda muso alayhissalomning davrlarida sehr ilmi nihoyatda rivojlandi alloh subhanahu va taolo muso alayhissalomga bir mo'jiza berdiki u mo'jizani hech qanday davrdagi sehrgar bo'lib yurgan odamlar u narsani ko'rib har qanday sehrga ega bo'lgan odamlar ko'rib turib bu sehr emas balki ilohiy bir madad egasi bo'lib turgan kishi deb tan olishlikka majbur bo'ldi hatto hayotini sehrga bog'lab sehr bilan o'zining martaba dunyoda martabasini sehrga bog'lab va dunyo topishligini ham sehrga bog'lagan sehrgarlar muso alayhissalom o'zlarining olloh tarafidan berilgan mo'jizalarini musobaqa talab qilinganlardan keyin maydonda ko'rsatganlarda iymon keltirgan kishilarning birinchisi shu sehrgarlar bo'lishdi nima uchun ular bilishdiki bu sehr emas ekanligini balki olloh tarafidan mo'jiza ekanligini da shak shubha yo'q dedi hattoki ular rozi bo'lishdi xurmo daraxtlariga go'shtlarining xuddi qassoblar go'shtini bo'lib bo'lib mayda qilib osib tashlaydigan qattiq bo'lgan tahdidga ham rozi bo'lishdi va shunday bo'lib iymonlarini saqlashdi jasadlari mayda mayda bo'lib ketgan bo'lsa bu ham alloh subhana va taoloning marhamatiki har bir davrda rivojlangan narsada payg'ambarni shu sifatda yuqori qilib balki mo'jizaviy holatini namoyon qilishligi xalqlarning payg'ambarlar hidoyatini qabul qilishligiga oson bo'lishligi bu ham allohning marhamatidir boshqa bir payg'ambarlarga biz to'xtalib o'tmaymiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yaqin davrda o'tgan iso alayhissalomga alloh subhanahu va taolo mo'jiza berdi bu kishining davrlarida tabobat rivojlangan edi birodarlar tabobat faqat yigirmanchi asrga kelib rivojlangani yo'q tabobat nihoyatda rivojlangan edi badaniga oq tushgan odamni tuzalishi tug'ma ko'r bo'lib qolgan odamning ko'zini ochilishligi va hamda o'lik jasadni tiriltirishlikka o'xshagan ba'zi bir holatlargina qolgan edi davo shunchalik rivojlangan edi alloh subhanahu va taolo Isa iso alayhissalomga shunday mo'jiza berdiki u kishi tug'ma ko'rlarni qo'llarini silasalar ochilib ketaveradi badaniga oq ah tushgan kishilar qo'llarining silovlari bilan tuzalib ketaveradi o'lgan jasadlarni ollohni izni bilan tur desalar o'rnidan turib qotilini xabarini ham beraveradi agar o'ldirilgan bo'lsa loydan biror bir qushni shaklini olib shunga nafaslarini yuborsalar qo'llaridagi loy shakli qush shaklida bo'lgan loy qush bo'lib uchib ketardi mana bu mo'jizani tabobatda yuqori bo'lgan kishilar ko'rgandan keyin bu narsa ilm emas balki mo'jiza deb tan olishdilarda iymon keltirishlikka alloh subhanahu va taoloning hujjati quvvatli bo'lib qoldi alloh subhana va taoloning payg'ambarlarga mo'jiza berishligi bu yana bir tarafdan alloh subhana va taoloning rahmati ediki olimu omiy oddiy kimsalar va ziyoli kimsalar bu mo'jiza oldida turib tan olishardi va payg'ambarlar umrining qisqa bo'lishligi ularning mo'jizotlari ularni yo'lini ziyoli va oddiy kimsalarning qabul qilishligi oson bir qulay narsa edi alloh subhana va taolo risolatini qayerga qilishligini o'zi biladi va risolatining qanday bo'lib odamlar ustida hujjat bo'lib barpo bo'lishligini o'zi biladi mana bunday mo'jizotlar bilan payg'ambarlarni quvvatladi xullas payg'ambarlar tarixiga qur'oni karimda va hadisi muboraklardagi tarixga nazar qilinsa ya'ni sodiq tarixga pok tarixga nazar tashlansa payg'ambarlar tarixida hamma payg'ambarlar ham mo'jiza bilan quvvatlanganligini guvohi bo'ladi rasul sollallohu alayhi vasallam oxirgi payg'ambar edilar u kishi bilan payg'ambarlikka muhr bosilardi risolat tamom bo'lardi alloh subhanahu va taolo muhammad alayhissalomning risolati bilan risolatni tamomlashlikni iroda qildi shuning uchun boshqa payg'ambarlardagi mo'jizalar moddiy mo'jizalar bo'lgan bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi mo'jiza ko'proq ma'naviy mo'jiza bo'ldiki u kishidan keyin risolat kelmasligi qiyomatgacha bu mo'jiza saqlanib qolishligi kerak edi chunki moddiy narsa albatta o'zi fanoga tez ketadida u narsa oz fursat ichida moddiy narsa tamom bo'lardi qur'oni karim rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelgan yagona mo'jiza deb tan olamiz boshqa mo'jizalar ham sodir bo'ldi moddiy mo'jizalar ham bo'ldi buning misollari mana hadis muboraklarda sihohi sitada keltirilgan ba'zi mo'jizotlarni aytadigan bo'lsak rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahroda suvsiz holatda qoldilar shu suvsiz holatda qolganlarida imom buxoriy keltirgan hadislarda shunda suv olib kelishlikka buyurdilar ali ibn abi tolib va zubayr ibn avvom roziyallohu anhu ikkovlari suv olib istab ketishlik uchun ketayotganlarida bir ayol o'zining ikkita meshta suv olib kelayotganligini ko'rishdilar suvdan talab qilishganda bu suvni bermadi shunda u ayolni majbur qilishdiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga yurishlikka qayerga olib ketyapsizlar dedi muhammad alayhissalomni oldiga deyishganda ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ajdodlarining yo'lidan qaytgan deb aynigan deb aytishadi shuni oldigami deganlarida bular kallalarini qimillatib qo'yishgan bo'ldilar ha deyishmadilar aynigan degan so'zga rozi bo'lib qolinmaslik uchun bu ayolni olib kelishdilar olib kelganlarida suvlaridan oldilar olib qo'llarini suvga soldilarda qo'llarining oralardan suv buloq bo'lib chiqaverdi. Hamma chanqaganlar ichishdilar. Hatto janobat yetgan kishilar yuvinib olishdilar. Markablar hammasi sug'ordi, idishlar hammasi to'ldirildi va suvni qaytarib berdilar. Va bu suvdan foydalanganliklariga bir narsa jamlab beringlar dedilarda xurmo va boshqa ba'zi yeydigan narsalarni jamlab u ayolga sovg'a qildi. Ayol bu mo'jizaning guvohi bo'lib turdi. seni suvingga biz biror bir zulm qilmadikmi deb so'radilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam u ayol yo'q deb javob qildi shunda qishlog'iga qaytib ketdi o'zini suv bilan qishloqqa qaytgandan keyin qayer uzoqqanligini sababi so'ralganda bu aynigan kishining oldidan kelyapman ammo madinani atrofida bunday katta sehrgarni ko'rganim yo'q dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomga da'vat qilayotgan vaqtlarda islom ahliga ko'p kofirlar mushriklar ozor bergan sabablar bilan o'rtada jihod barpo bo'lgan edi shu ayol yashagan qishloqqa hech qachon hujum qilmasdilar shunda ayol bir kuni shu qishloqning shunday osoyishta turganligini ko'rib o'zining vijdon azobi bilan aytdiki ey xalqlar nima uchun biror marta bir sizlarga hujum bo'lmaganligini sirini bilasizlarmi? Mana shu suvdan foydalanganlikni makorimi axloq ko'rsatyapti. Bu kishi bunday yo'lni qabul qilinglar deb da'vat qildi. Shu qishloq tamoman musulmon bo'ldi. Biz mavzudan boshqa narsaga chiqib ketgan bo'ldik, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mo'jizotlari juda ko'p. Allohning izni bilan ko'p mo'jizotlar Alloh subhanahu va taolo bu kishiga berdi. Lekin takror aytamiz, asosiy mo'jiza Qur'oni Karim bo'ldi. Qur'oni Karimning mo'jizaligi hamma sohaga joylangan. Lafzida adabiyotchilar bunday uslubdagi lafzning inson so'zi bo'lishligi mumkin emas ekanligini tarixdan tolib insoflilari tan olgan. Undan tashqari ilmiy kashfiyotlarning ming yillab ilgari xabarini berganligi bu berilgan xabarning ba'zilari ming yillardan keyin kashf bo'layotganligi va shu bilan birga qur'oni karimning asosiy mo'jizasi qur'on o'zgarmas nizomligidir va daqiq nizomligidir qur'oni karimni hukmlarini huquqshunos olimlar hammasi haq ekanligini birma bir tan olib borishmoqda qur'oni karim mo'jizalari hatto islomning ashaddiy dushmanlari bo'lgan odamlarning dusturlariga ham islomning hukmini qabul qilmasa jamiyatni boshqarishlik mumkin emas deganligini tan olishmoqda mana bu narsa qur'oni karimda billah sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta lahum annahu al-haq avalam yakfi annahu ala kulli shay'in shahid biz o'zimizning mo'jizotlarimizni deydi alloh subhana va taolo ya'ni o'zimizning yakka ma'bud ekanligimizga dalolat qiluvchi mo'jizotlarimizni birma bir yaqin kelajakda ko'rsatamiz odamlarga hatto odamlarga ollohning yo'li qur'on haq ekanligi aniq ravshan bo'lguncha mana bu narsa payg'ambarlarga berilgan mo'jiza nihoyat darajada bir sodda va hali aytib o'tganimizdek oddiy kimsalarga va ziyoli kimsalarning tan olishligi uchun juda qulay bo'lishligi uchun mo'jizotlarni alloh subhanahu va taolo berdi payg'ambarlar dehqonchilikni rivojlantirishlik uchun kelgani yo'q payg'ambarlar yo sinoatni rivojlantirishlik uchun kelgani yo'q payg'ambarlar biror bir fanni rivojlantirishlik uchun kelgani yo'q payg'ambarlar tabobatni rivojlantirishlik uchun kelgani yo'q chunki bu narsalar risolat barnomijidan tashqari narsa edi asosiy insonlarning dunyo va oxiratdagi saodati edi chunki dunyo va oxiratdagi saodat haqiqiy hayotning dusturi o'zgarmas dusturini ular tushuntirishmasalar insonlarning qo'llarida kashf bo'lgan ilmlar odamlarning saodatidan badbaxtligiga ko'proq xizmat qilgan bo'ladi shuning uchun payg'ambarlar asosiy vazifalari alloh subhana va taolo tarafidan ma'mur bo'lgan vazifa dunyo va oxiratdagi insonning saodati edi inson asosiy mavzu edi inson o'nglanishligi bilan insondagi asosiy o'rin qalb o'nglanishligi bilan qo'ldagi hamma jihozlar insonning saodatiga xizmat qiladi lekin biz shuni yaxshi bilishimiz kerakki payg'ambarlar olib kelgan yo'l bilan butun dunyodagi fan ziroat sinoat tabobat boshqa hamma sohalar rivojlanishligi muqarrar edi lekin asosiy ish buni rivojlantirishlik uchun emas chunki bu narsalarning rivojlanishligi rivojlanmagan insonning qo'lida bo'lishligi bilan bu baxtsiz narsalarga olib keladi shuning uchun alloh subhana va taolo risolatning asosiy muhim vazifasi insonlarni tarbiya qilishligi bu bizning mana islom tarixida amaliy suratda yo'naldi amaliy suratda ro'yobga chiqdi sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatlarini qabul qilishdilar va shu da'vat qabul qilinishligi bilan tez fursatda dunyoning taraqqiyoti ham rivojlandi boshqalarning tarixidagi eng buyuk olimlariga tekshirib qaralsa uch yuz ellik va to'rt yuz yildan o'tmaydi aksarlariga ammo islom olamidagi olimlarni tekshirilsa yaqinlariga ming yil bo'lgan mana bu narsalar shuni ko'rsatadiki islom kirib kelishligi bilan hamma diyorlarga islom risolatning tarbiyasi kirib kelishligi bilan hamma soha rivojlanishligi tarixda isbotlandi shuning uchun biz rasul sollallohu alayhi vasallamning haqiqiy bir vazifalari nimada bo'lganligini mana bu bilishlikka muhtojmiz va payg'ambarlar olib kelgan yo'lni aql bilan biz qabul qilishlik va bir taraflama bo'lmoqligi kerak biz avval rasul sollallohu alayhi vasallamning olloh tarafidan jo'natilingan zot ekanligini bilishlikka biz aqlimizni ishlatmoqligimiz kerak u kishi olloh tarafidan payg'ambar ekanligi isbot bo'lgandan keyin biz u kishini so'zini so'zlarini so'zsiz qabul qilmoqligimiz kerak shundagina biz payg'ambarga iymon keltirgan bo'lamiz payg'ambarlar olib kelgan yo'lni misol qilib oladigan bo'lsak qabul qilmayotgan odamlarning misolini xuddi shunga o'xshatamiz insonning ro'barasida dunyo xaritasi turibdi dunyo xaritasining bir qismi quruqlikdan iborat sahro ikkinchisi o'rmonlardan uchinchisi suvliklardan to'rtinchisi tog'liklardan iborat xaritaga yozilganki dunyo xaritasining suvlik qismining eng chuqur joyi taqriban o'n kilometrni tashkil qiladi deb yozib qo'yilgan sahro buncha hajmni egallagan tog'ning eng balandligi misol qilib olganimizda jomilongma cho'qqisi eng balandi sakkiz kilometrdan balandroq deb yozib qo'yilgan o'rmonlar shuncha hajmni egallagan deb yozib qo'yilgan dunyo xaritasini oldida turgan kishi buni qabul qiladi payg'ambarlar shunchalik bizga lo'nda sodda shaklda qilib olib kelishdilar misol qilib olganimizda balki bundan ham sodda biror bir xizmat haqqi talab qilmasdan olib kelishdilar buni qabul qilmayotgan odamning misoli shunga o'xshaydiki eng katta suvlikdagi chuqurlik o'n kilometr degan so'zni men qabul qilmayman mening yonimda besh metrlik jihoz bor odamlarda bir metrlik bo'lsa menda besh metrligi bor hatto men bu bilan suvni ostiga tushib o'lchab chiqib qabul qilaman degan odamni albatta nodon deb insonlar kuladi bo'lib ham u bu o'n kilometr degan ma'noni tushunmasdan menda besh metrlik o'lchov asbobi bor deb faxrlanayotganligini nihoyatda bir majnun deb qabul qilishadi agar u o'lchov bilan mabodo bir o'lchashlikka harakat qilsa u suvning ostiga tushishlik murakkab ekanligini bilib suvning ostiga tushadigan alohida bir jihozlarni ixtiro qilishlikka muhtoj bo'ladi mabodo u ixtiro qilgan bo'lsa shu ixtiro qilgan jihozlar bilan tushib shuning ostiga tushib mashaqqatlar xatarlarni hammasidan salomat qolish qolib o'lchasa o'n kilometr ekan va umri ham tamom bo'libdi shunda bu o'lchovni bilgandan keyin ko'p attan qilib shu so'zni men avvalda qabul qilganimda u o'lchashlik bilan ovora bo'lib bu yo'ldagi butun lulu gavharlardan mahrum bo'lib qolibman butun bu gavharlarni olishlikda e'tiborga olmasdan o'lchov bilan ovora bo'libman endi bo'lsa umr ham tamom bo'libdi deb butun gavharu hamma narsadan mahrum bo'lganga o'xshaydi shunday emasmi hozirgi vaqtdagi bo'layotgan ishlar ham o'zining kuch quvvat vaqtida haqiqiy islomning payg'ambari aytgan so'zni qabul qilmasdan yoshlik g'ururi havo nafs shahvatlar bilan aldanib ma'lum bir vaqtlar o'tib keyin bu payg'ambarning yo'li haq ekanligini bilganda unda ibodatning lazzatidan ham mahrum bo'lib qolgan qo'pol qilib aytganimizda iligi qoqilib suvagi qolgan vaqtda tushunishligi shunga o'xshamaydimi shuning uchun payg'ambarning alloh subhana va taolo mana bu oyatda olloh o'zining yeydigan narsalarini yoyinki havoni yoyinki boshqani ne'matligini alohida bir zikr qilib aytmayapti agarchi bu narsalar allohning ne'matidan bo'lishligida shak shubha yo'q shak bo'lmasa ham lekin risolat asosiy bir ne'matdir dunyodagi hamma ne'matlar risolatning qabul qilishlik bilan ne'matga aylanadi va buning oxiratdagi hisoblari yengillashadi va insonning jasadiga moddiy ne'matlar qanchalik rohat bersa risolat olib kelgan yo'l uning ma'naviyatini shunchalik rivojlantiradi va bu olayotgan moddiy qulayliklarni insonning saodatiga ishlatadi va insonlar ollohning yaratgan qonuni bir qismida majbur bo'lib yashashadi insonlar koinotda ollohning qonunidan boshqa qonun hukm surmaydi biror bir koinotdagi harakatning o'zgarmaydi insondagi ham hayot ikkiga bo'linadi bir qismida majbur u ollohni qonuniga bo'ysunishlikka qulog'i bilan eshitadi ko'zi bilan ko'radi nafas olish jihozlari bilan nafas oladi qon harakatlariga maxsus bo'lgan jihozlar qon harakat vazifasini bajaradi biror bir inson bu qonunni o'zgartira olmaydi yurak qon vazifasini bajargan bo'lsa ko'p yillar harakat qildi o'pkani nafasni qonga bu qon harakatini nafasga almashtiraylik deyishlik hech kimni huquqida yo'q bu qismda koinot bilan bir xil hayotining ikkinchi qismi alloh subhanahu va taolo o'zgarmas qonunni koinotda va insonda tuzganga o'xshagan insonning ixtiyoriy hayotida ham o'zgarmas qonunni tuzdi bu qonun qur'oni karimdir mana bu qur'oni karimga bo'ysunishlik ixtiyori bilan bo'ysunsa insonning majburiy qonunga bo'ysunishligi va o'zi yashab turgan muhit koinotdagi majburiy qonun alloh subhanahu va taolo tarafidan tuzilgan qonunga koinotni bo'ysunishib turishligi bilan o'rtada qarama qarshilik vujudga kelmaydi chunki u ixtiyori bilan olloh tarafidan o'zgarmas qonunga bo'ysunyapti demak uchta tarafdan bo'lgan qonun o'zgarmas bo'lib turibdi mana bu joyda qarama qarshilik vujudga kelmaydi ammo o'zi ixtiyori bilan ollohning qonuniga bo'ysunmasa uning jasadi bo'ysunayotgan qonun bilan o'zining ixtiyori bilan bo'ysunmayotgan qonun o'rtasida qarama qarshilik vujudga keladi endi u bo'ysunmayotgan u baribir bo'ysunmasdan bir qonundan tashqariga chiqmaydi u havo qonuniga bo'ysunib yashaydi yoinki o'ziga o'xshagan bir insonning tuzib bergan qonuniga bo'ysunib yashaydi mana bu narsa alloh subhanahu va taoloning o'zgarmas insondagi qonuni bilan va koinotdagi o'zgarmas qonun bilan qarama qarshi bo'lib inson badbaxt bo'lib yashaydi hamma moddiy qulayliklar ichida u qandaydir bir narsani yo'qotib qandaydir bir hayotdan qochayotganligini his qiladi u hayotdan qochayotgan vaqtida axloq bilan qochmaydi hayotdan qochishligini birinchi kashandalik bilan qochadi mast qiluvchi ichimliklarni ichishlik bilan va o'zining hayollarini oladigan narsalar bilan va to'xtalmagan o'yin kulgilar bilan o'zini ovora qilishlik bilan qochadi nima uchun bu baxtsizlik qayerdan kelyapti risolat tarafidan kelgan qonunni insonning hayotidagi ixtiyoriy tarafi bo'lgan mana bu ixtiyori bilan qonunni ollohning o'zgarmas qonuni olmaslikdan kelib chiqyapti hozirgi zamondagi eng mutaxassis odamlar ham mana bu baxtsizlikning sirini ushlashyapti bu sirini alloh subhana va taolo bizga ko'p yillar bahs qilib istashlik holatida qo'ymadida balki bizlarni baxtli qilib olloh tarafidan bizga payg'ambar jo'natdi va bu payg'ambarlarni eng pok insonlar qilib yaratdi va shular biror bir hayotlarida bir narsaga xiyonat qilishmadilar va alloh subhana va taolo tarafidan jo'natilingan vahiyni komil suratda yetkazishdilar shu munosabat bilan vahiy haqida qisqacha bir ma'lumot bermoqchiman vahiy nima alloh subhana va taolo insonlarga gapirishligi mumkin emas magar uch tur bilan gapirdi sura shuroda وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم الله سبحانه وتعالى من bu oyatda insonlarga ollohning gapirishligi mumkin emas magar uch tur bilan gapiradi birinchisi vahiy bilan ikkinchisi parda orqasida turib va uchinchisi elchi jo'natadi elchi ya'ni payg'ambar jo'natadi o'zining izni bilan xohlagan vahiy qilib bu payg'ambarga vahiy qiladi vahiy ya'ni u payg'ambar eshitadi xolos olloh oliy zot kimga o'zining risolatini jo'natishlikda hakim bo'lgan zotdir mana bu birinchisi vahiy bilan gapirishlik <clears throat> insonning qalbiga alloh subhanahu va taolo vahiy yuboradi bu inson ya'ni payg'ambar biladiki bu olloh tarafidan deb biladi misol qilib olganimizda payg'ambarlarning tushlariga o'xshagan rasululloh sollallohu alayhi vasallam olti oy tush ko'rdilar hiro g'orida ibodat qilishlik uchun xalqdan chetlanib ketganlarda olti oy tush ko'rdilar mana bu nubuvatning avvali bo'ldi shuning uchun ham tush payg'ambarlikning qirq oltidan biri deganligining siri shuki risolat rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlari yigirma uch yil bo'lgan olti oy yigirma uch yilning qirq oltidan biri hisoblanadi u kishining tushlari vahiy bo'lgan o'tgan payg'ambarlarning tushlari vahiy bo'lganga o'xshagan lekin odamlarning tushlari u ikki qism bo'ladi ba'zilari bir shaytoniy tush ko'radi vasvasa va boshqa narsalar bu tush boshqa voqeaga hujjat bo'lmaydi o'zi uchun alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan ilhom bo'ladi bir kishi tushimda shu narsani yeyapman deb harom bo'lgan narsani halol hiyla deb aytishlikka hech haqqi yo'q o'zining yeyishligiga ham haqqi yo'q tush alloh taolo tarafidan ba'zi bir yaxshi holatlarda ilhom bo'ladiki uning ba'zi baxt saodati yoinki ba'zi baxtsizligi haqida bo'lgan olloh bilan banda o'rtasidagi ba'zi bir sirlardir ibrohim alayhissalom tushlarida ismoil alayhissalomni so'yayotganliklarini ko'rdilar mana bu tushlarini uchinchi kunda ham takror ko'rganlaridan keyin bildilarki alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligida shak shubha yo'q deb bunga amal qilishlikka kirishdilar yoinki parda orqasidan deb aytildi qur'oni karimda buni misoli shuki muso alayhissalomga alloh taolo gapirdi mana qur'oni karimda فلما أتاها نودي من شاطئ الغاد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى inni anallohu robbil alamin oyati muso alayhissalomga alloh subhanahu va taolo tarafidan nido qilinganligiga dalolat qiladi demak parda orqasidan deganimiz alloh subhana va taoloni hech kim ko'rgan emas muso alayhissalom ham ko'rgan emas kimki muso alayhissalom ko'rganlar desa bu bo'htonsizlik aytgan bo'ladi qur'oni karimda muso alayhissalom ollohni ko'rishlikni talab qildilar robbi arini anzur ilayk dedilar ey robbim menga bir o'zingni ko'rsatgin men bir senga qaray dedilar shunda alloh subhanahu va taolo tarafidan hargiz ko'ra olmaysan dunyoni alloh subhanahu va taolo o'zini ko'radigan ko'zni dunyoda yaratmadi qiyomat kuni alloh subhanahu va taoloni Alloh xohlagan baxtli insonlar ko'radi hadis sharifda ham bu sobit bo'lgan qur'oni karimda surai qiyomada bor Wujuhu yawma idhin ila mana bu oyat alloh subhana va taoloni qiyomat kuni olloh o'zi baxtli qilgan insonlar ko'rishligiga dalolat qiladi hadis sharif sizlar olloh rabbiylarni ko'rasizlar qiynalmaysizlar, eslar xuddi to'lin oyni ko'rayotgan vaqtinglarga o'xshagan to'lin oyni ko'rishlikda sen pastroq turib turgin men ko'rmay qolayapman deb hech kim aytmaydi qiynalmasdan turadi yoki alloh subhana va taolo payg'ambar jo'natadi odamlarga payg'ambar vositasi bilan gapiradi payg'ambarga alloh subhana va taolo farishta jo'natadi bu farishta vahiyni olib kelishlikka mukallaf bo'ladi farishta olib kelgan vahiy turli bo'ladi birinchisi mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب bu hadis sharif dalolat qiladiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruhul qudus ya'ni jibril alayhissalomni ishora qilib aytdilarki qalbimga tushirdi dedilar demak farishta payg'ambar qalbiga vahiyni tushiradi qanday tushirishligi bizga kayfiyati qorong'udir ikkinchisi farishta ollohning payg'ambariga kishi suratida ko'rinadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga sahobalardan dehiyatu kalbiy suratida kelardilarda va vahina aytib suhbat qilib ketadilar mana umar ibn hattob roziyallohu anhudan rivoyat qilingan iymon islom va ehson masalalari suol qilinib javob suratda bo'ldi bunda jibril alayhissalom ekanliklarini xabar bergan edilar uchinchisi vahiy xuddi qo'ng'iroqning tovushiga o'xshab keladi dedilar imom buxoriyni rivoyatlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari xabar berdilar va bu vahiyning kelishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga og'ir edi hattoki vahiy kelganda sovuq holatlarda ham teriga botib ketardilar to'rtinchisi farishtani olloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan suratda ko'rishligi shunda olib kelishligi jibril alayhissalomni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki marta o'zlarining asl suratlarida ko'rdilar mana bu sura ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى آيات جدلنا va ولقد رآه بالأفق المبين سورة سورة mana bu oyat ham jibril alayhissalomni ikkinchi bor ikki marta ko'rganliklariga dalolat qiladi risolat alloh subhanahu va taolo qayerga qilishligini o'zi biladi risolatni qabul qilish avvalda biz misollar bilan tushuntirdik buni qabul qilishlik insonning baxt saodatidir risolat biror bir haq talab qilinmasdan odamlarga alloh subhanahu va taolo tarafidan oliy bir inom bo'lib keldi risolatni sahoba ikromlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurgan ishlarni uni bahs qilmasdan qabul qilishdilar chunki o'zlari aytdilarki agar men bir din ishiga buyursam ushlanglar dunyo ishiga buyursam sizlar dunyo ishini mendan ko'ra biluvchiroqsizlar dedi qur'oni karimda ya قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ey odamlar sizlarga mavida keldi deyapti alloh taolo mavida arab tilida xolis g'arazga aralashmagan panda nasihatni aytiladi dunyoda hamma kishilarning panda nasihatlarida g'araz bor ular bir obro' yoki dunyo yo boshqa bo'ladi magar ollohning banda nasihatida o'zini foydasini ko'zlashlik yo boshqalarning zararidan saqlanishlik g'arazi yo'q va hamda payg'ambarlarning mavizasida g'araz yo'q va shu bilan birga qur'oni karimdaoyatida oyatida nasihat qilayotganlarda otaning farzandga bo'lgan nasihati ham xolis bo'ladi chunki ota farzandiga hech qanday g'arazsiz nasihat qiladi mana bu qur'oni karimni alloh subhanahu va taolo tarbiya qilandilar tarafidan sizlarga maviza keldi ya'ni hech qanday alloh subhanahu va taolo sizlardan bir manfaatni umid qilgani yo'q yo biror sizlardan keladigan zarardan saqlanishlikni maqsad qilgani yo'q va qalblardagi narsaga shifo keldi shifoni bu yerda birodarlar qalb qilinganni bir nusxasiga to'xtalib o'tmoqchiman qalbdagi kasalliklarga shifo keldi qur'oni karimni mutlaq shifoligini biz inkor qiladigan toifalardan emasmiz sura fotihani va masur duolarni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qigan oyatlarni va kalimatlarni hammasini o'zlari shifo maqsadida o'qiganliklarini biz ham o'qiymiz u kishiga ergashamiz lekin qur'oni karimni faqat shifo uchun tushgan degan odamlarning noto'g'ri tushunchasini tushuntirmoqchiman qur'oni karim mana bu joyda qalblardagi narsalarga shifo deyapti nima uchun bu dardlarga shifo topishlikni alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar jo'natilishligiga loyiq narsa payg'ambarlar bunday arzimas narsani bajarishlik vazifasi emas mast edi ularni men bu bilan jasadga davo qilishlik arzimas narsa demoqchi emasman bu narsa risolatning asosiy vazifasi emas buni mo'minmas hayotini dini islom bilan kurashib yurgan yahud ham boshqa ajnabiy millat ham kashf qilishligi mumkin edi shuning uchun alloh subhanahu va taolo buni insonning aqliga bergan edi jasadning shifosini topishlikni insonning aqli bilan ixtiro qilishlikka yo'llab qo'ygan edi unga komil aqlni bergan edi ammo siz eshitganmisiz bir tabibning insonning qalbidagi nifoq hasad xiyonat chiziq mana bu narsalarga davo degan qaysi dorixonadan siz buning davosini topa olasiz ayting biror bir tabib shu narsani kashf qilganmi dunyodagi hamma islohchilarning harakatlari bunga ijobiy ta'sir ko'rsata olganmi axloqni islohga soluvchi juda ko'p harakatlar tarix bashariyat tarixida ma'lum lekin alloh subhana va taoloning jo'natgan payg'ambarlari bu qalbdagi dardlarga topgan shifosini hech qaysi tabib jasad tabibi topa olgan emas bu narsani va ismoqchilar tarafidan sotilgan bu dorilar payg'ambarlar olib kelgan dorining muvaffaqiyatini bera olmagan shuning uchun qur'oni karimni biz qalblardagi hech qaysi tabiblar topa olmaydigan dardlarga shifo ekanligini mana bu sura yunusda alloh taolo qayd qilyapti vazifalari mana shu narsadan iborat bo'lgan ularning dorularini iste'mol qilgan bashariyat jamiyati albatta muvaffaqiyatga erishgan va bu qalblardagi kasalliklarini tuzatishgan ilm modomiki insonning qalbidagi insonga itoat insonga aylanmas ekan bu ilm hech qachon bu manfaat bermaydi ilm yangi kashf qilingan ilm sayyoraga aylansa manfaat bermaydi mana hozirgi vaqtdagi ilmlarni aksarini ko'ring ilm sayyoraga aylandi ilm tayyoraga aylandi insonning qalbida kashf bo'lib turgan ilm tayyoraga aylandi lekin bu tayyora hech narsa qilmaydi har qancha murakkab jihozlarga ega bo'lsa ham lekin alloh subhana va taoloning yaratgan insoni iymon bilan qalbidagi kasalliklarni davolagandan keyin bu tayyorani boshqaradi shunda u manfaat yo'liga boshqaradi bo'lmasa uni zalolat yo'liga boshqaradi mana hozirgi vaqtdagi kashf qilingan ilmlarning inson saodatidan ko'ra uning shaqovatiga xizmat qilayotganligidan o'zi kashf qilgan odamlar o'zi afsus yeb turibdi agar shu fanlarni ixtiro qilgan odamlar hozir tirilib kelganda insoniyatdan uzr so'ragan bo'lardi bu ilmlarning nimaga xizmat qilayotganligini ko'rib urubbo olimlardan bittasi musulmon olimiga faxrlanib Biz havoda uchyapmiz, suvda suzyapmiz. Sizlar qoldinglar deganda to'g'ri. Havoda uchyapsiz, suvda suzyapsiz, lekin yerda yurishlikni esdan chiqardingiz degan. Haqiqatda ham havoda uchilyapti, suvda suzilyapti, lekin yerda insoncha yurishlikni esdan chiqarildi. Risolat asosiy vazifasi biz aniqroq qilib lo'ndaroq qilib aytganimizda yerda insoncha biz yurishlikni bizga ta'lim bergan bu bir kishi <clears throat> ba'zi savollarga to'xtalib o'tamiz bu kishi aytibdilarki qora aka qazo namozini qanday o'qiladi debdilar biz shuni aytamizki buni islom olamida vujudga kelmagan bu savol birodarlar chunki iymonni qabul qilgandan keyin namozni qazo qilgan kishi topilmagan magar qazo qilinsa uxlab qolishlik bilan qazo qilinadi ixtiyordan tashqari va to'xtalmasdan jihodda to'xtamasdan jihod qilib turgan soatda namoz to'xtatiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam handaq g'azotida asr namozini o'qiyolmadilar kun botib ketguncha chunki mushriklar biror soniya ham musulmonlarga dam bermasdan qattiq bir jang qilishgan edi va yana rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblar bilan sahroda kelishayotganlarida kechqurun salqinda yurilib qolganda hamma sahobalar dam olishlikni iltimos qilishganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dam olishlikka ruxsat berdilar hammalari charchab qolib tayinlab qo'yilgan kishilar ham charchab uxlashib qoldilarda ertalab umar ibn hattob birinchi turib takbir aytganlarida kun ko'tarilgan edi shunda shu yerdan jilib boshqa yerda qazosini o'qidilar mana bu namozning qazosi bor deb o'qishlikni biz ta'lim bera olmaymiz birodarlar boshqa narsani biz qazosi bor yo'qligi haqida bahs qilmaymiz islom o'tgan gunohlarni kechiradi al islomni qattiq qabul qilgandan keyin o'tgan hayotidagi hamma gunohlarni alloh taolo kechiradi agar haqiqiy qaytgan bo'lsa ana unda endi mo'min odamda namozni qado qilish topilmaydi magar uxlab qolganda va shunday jihodda bo'lgandagina to'xtalmasdan qolgandagina bo'ladi bu yerda ba'zi savollar o'tdi ayol kishi bir turmushga chiqqanida biror bir baxtsiz voqealar bilan ajralib ketgan bo'lsa yoinki biror turmush o'rtog'i vafot qilgan bo'lsa keyin turmushga chiqsa shu ayol mahr oladimi deb so'rabdi albatta turmush qilayotganda mahr bo'lishligi shart agarki u nechinchi turmush bo'lsa savolni tafsirlab bu birvara burvara yozilmasinda bu bir kishi so'rayaptilarki farz namozlarini uch rakatlik namozlarning uchinchi rakatida yoki to'rt rakatli farzlarning uchinchi to'rtinchi rakatlarida sura fotihani o'qimay qo'ysa shu joiz bo'ladimi ba'zi kitoblardan va insakata va insakata degan iboralarni keltirishadi ham tasbih etsa ham bo'laveradi deb biz shunga javob beramizki o'zimizni o'qigan hadislarni zohiriga qarab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sura fotiha o'qilmagan namoz namoz emas deganlar Shuning uchun avvalo 3 rakatli bo'lsin, 4 rakatli bo'lsin, hammasida sura Fotiha o'qishlik shart deb bilamiz. U kishi shom namozini so'rayapti. Tasbih aytsa, xomush bo'lsa, durust bo'ladi deganni 4 rakatlilarda aytilgan. 3 rakatda aytmagan. Shuning uchun ham shomda albatta u kishini o'zini e'tiqodida ham sura Fotiha o'qishlik kerak bo'ladi. Alloh Bir kishi so'rayaptilarki, komil inson deganda nimani tushunamiz deyapti biz komil inson deganda eng insonlarning ichidagi komil inson muhammad alayhissalom deb bilamiz demak bu kishining sunnatlariga ergashgan kishi ham komil inson bo'ladi shu kishining sunnatlariga ergashishlik bosqichi qancha rivojlanib borsa shu kishining hayotidagi amallariga ergashishlik qanchalik kuchli bo'lsa shunchalik komillikka yaqinlashib boraveradi qanchalik sust bo'lsa komillik darajasidan pastlab boraveradi bo'lmasa bu so'zga unamasa rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nazubillah komil inson deb tan olmagan bo'ladi u kishi nima bilan komil bo'lgan u kishi shu ollohning buyrug'iga bo'ysunishlik va qaytargan narsasi bilan qaytishlik bilan komil bo'lganlar demak u kishini bizga osonki u so'zmas u kishi u kishi amal tirik insonlar shu kishining hayotlaridagi sunnatlari birinchi buyurgan ishlari bunda murosa qilmaymiz va o'zlari qilganlar buyurmaganlar bunda bir qisman murosa qilamiz ba'zida huzurlarida qilinganda indamaganlar bu narsa ham sunnat ruxsat bo'lib qoldi bu birodarlar endi bu yerda xuddi qiziq savol ham bo'libdi endi mayli unaqa qilib qo'yamiz bir kishi aytyaptilarki hajga borib ko'proq miqdorda suv ya'ni obi zamzam olib kelsayu shu suvga ayrim miqdorda boshqa suvlarni qo'shib tarqatsa gunoh bo'ladimi deb so'rabdilar bu obi agar unda ko'p bo'lganda u qo'shishga hojati yo'q edi lekin odamlarga shu obi zamzamdan ichirishligi uchun qo'shishga majbur bo'ladi u pulga sotayotgani yo'qki uni bir gunohkor bo'ladi deb bu zamzamni bu mabodo obi zamzam deb sotayotgan bo'lsa unda gunohkor bo'ladi lekin zamzam hech qachon buni sotilmaydi birodarlar ba'zilar idishi va hokazo mehnat qilib kelganligi uchun qiynalgan kishilar uchun shuni ma'lum bir miqdorda bir pul berib ketishadi o'zi asli zamzamni bir suv qo'shib nima qilib bergan bo'lsa u aytib qo'yaveradi bu suv qo'shganmiz desa ham o'zi ham biladi masalan alhamdulillah hozir unaqa savol qo'shishga hojati bo'lmayapti ko'pchilik aytayotgan ba'zi xatlarda duo qiling debdilar duo qilaylik alloh subhana va taolo volidalari betob ekan alloh taolo shifo bersin alloh subhana va taolo bemorlarga alloh shifo bersin musibatdagi kishilarni alloh taolo musibatini ko'tarsin bu yerda bir ko'pchilik bir ancha ko'p duo so'rashaveradi deb malol kelib qolishi ham mumkin o'zimga ham shu malol kelib qolardi birodarlar lekin bir narsa shuki bu kuni mana juma namozida hammamiz duo qildik bir tolib ilmni ko'zi amo bo'lib qolgan ekan deb bir mayuslik bilan xat yozgan ekan duo qiluvdik shu bir nima kelib bir birodari kelib shu juma kuni bo'lgan duoni bir alloh va taolo qabul qilib shanba kuni ko'zi ochilib ketib qolibdi degan nima bor ba'zi bir kishilar ba'zi bir kishilar ba'zi bir kishilar shuni duo qilib bir shunaqa ko'pchilik bo'laman shu kunda yangi hajdan kelgan kishilar ko'p edi mana alloh subhanahu va taolo shu duoni qabul qilgan bo'lsa shuning uchun ham ko'p xat yozishlaridan bir shundan keyin o'zim ham sal malol olmay qo'ydim mana hammalarni ham alloh taolo musibatlarni ko'tarsin hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni alloh qabul qilsin alloh subhanahu va taolo darsimizni davom etsin